Aditibo bari, guri aditiboak ez jakuz bape guztetan. Bueno, gaurkoan be inizitu musikal karte dugu, seinale askea flipeko duzue gaurko seinale askeagaz, da super interesantea. Retraka bai. Potente potente dator eta gauza interesgarri pillo pilloa. Aurrera saioan. hori da, eukiko ditugu gauza pilo-pilo bat, Eta bueno, aurkenek aurkeztu dituen gauzetaz aparte, ikuiko dugu gauzatxo berri bat, e, gaur urtengoara kalera, eta egin diegu e, pertsona batzuei, batzuk lagunak, beste batzuk esesagunak, ba, galderatxo batzuk e, eh, Nesle markaren inguruan, ia kontatzen diguten eurek, bale? Eta bueno, e, ez hori bakarrik, eh? E, gaurko saiorako bai, baina emetik aurrera gauza berriak egongo dira, ba, ez dakit, soloaren e, zaintzari buruzko ataltxo bat, edo periodikoari repasoak ematen dion tartetxo bat, bueno, denetari beti gaude gauza berriak prestatzen. Así que ez galdu gaurko saioa, baina ez galdu inoizko barazki bizidunak saio bat ere ez, eh? Da, bueno, hemen gauz, eh, programa zi aurreko ongi etorri honetan, eta gureko neuke esan, lengoan, txungo zen duen, ba, zelan deko unigonda blokean, eta gure... Eh, ba, interneteko pagina guztietan hor e, Irolako maratoian parte hartu gendun eta programa deuki gendun. Eta hori bili ginen berbaite nortxugaren eta nondi gatozen ital, baina ez gendun berbain kimonganean. Ze ba, pezera deitzen dugun leku horretan han mandoak azgora eta bera musika pintxetan eta holan, eta ba, ez ginen konturatu. Eta bueno, nik gureko neuke esan, ba, kimo izindela kriston fitxajea. Kriston fitxajea Zebera da irrati honetako motore. motor a gasolina gainera, esplosion explosión dura, ahí, ¿no sabes? Eta, bueno... Bueno, bueno, bueno. Hor gureko neuke esan, ba, berari esker, ba, kalidadean bentxe eta asko igondo gule, eta hori dala benetako arrazoia pasan urteko programetatik aurtengo programetara. Uh, ah, ah, ah, basikamente, o sea, hola, nori esan beharra dekot, joder, emoten debolan magia indo hule, eta ez, ez, indo da fitxau. Aurkene fitxe gendu moduen, ba, eh, hor e, fitxe dugu kimo bai, hor porposatu un txan proiektua, asko guzte eta hemen txedau, ba, olako kalidade eh, nota bat emoten, no? hola, ez da? Horako katxe apur hor, ez da? A la radio. Bueno, eh? bueno, ya será pa menos, eh? Ya será pa menos. Bueno, hau da apur bete bai, segidu deien, hola, ez da? Hay que alimentar los egos. Bueno, aldatu de, de tercio, hor gabiz, ba, egizu benuzioneoagaz gelditu gurean, eta erdu jakuz kurrikulum batzuk, gitxi, gitxi baina, ze emoten deu ez dauzela asko kliklon eta olako geuse dakienik, baina oinartez dugu aurkitu bape bez perfil emoten deuena, guga zeruateko bilera garrantzitsu, sekretu eta historiko honetara. Osea, que itzultzaile bat behar dugu, zenbetarine, ze, karo, baina zeneak ez egongo etxoten betiko, ez da izu. Eta, a ber, eh, kurrikulune behar dugu. Osea, que adi egon urrungo programetara. Venga, barazki bizidunak aurrera. Venga, barazki bizidunak aurrera. Ricky Francis, Brian James, Brian Stoning, Mannington, so the max good work. And when it's saying, can't you think, thinking about work? Retraca. Ongi etorria retraka sariaren beste saio batetara. Azkenengo astetan, ba, ez gara egon, ze oso lanpetuta egon gara, zuen proposamenekin eta retraka on-on bat aukeratxearekin. Eta, bueno, ba hori biligara debatitzen ital, pasak eguneroko tasunak, ba, bebai oso lanpetuta gauzkaz, e, atxeko proposamenak begiratzen gabizen bitartean, ba, egunero hor dauz retraka asko bebai, ez? Orduan, ba, hori, apurbe desbordatuta gabiz, baina, bueno, beste barik, hor goaz... Ladies and gentlemen, Azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Pedro Sánchez, alias Ken de Barbie. Politika den zirku horretan pailasoen ordu bihurtu duelako. Fokoen erdian egon nahi horrekin eta kongreso guztia beredertasun estereotipatua begira egoteko grin horrekin ganorabako politiko bat dela erakutsi du bere ego azezin alikatu naian, zirku mediatiko zistrin bat ontolatu du. Naiz eta guri bosta sola, tipo honek erakusten duen ardura gabekeri politikoak ez du mugarik. Bere alderdiaren siglen aurka joan da, ultraeskuin neoliberalarekin alferrikako paktu santar eta iraingarri bat sinatu du. Bere alderdiaren sigletan agertzen diren sozialista eta obrero hitzak salduz, esan nahi gabeko diskurtso antisozial eta kapitalista bat eraiki du. Gainera, esertarako balio ez duen itunak langileriaren kaleratzea errazten du eta neoliberalekin egindako ituna denez, bere programa elektoralean jarritako neurri sozial guztiak eser geratu dira. Sozialismoaren eta langileriaren ideal eta printzipio guztiak traizionatu eta gero, hobe luke beraien anagraman agertzen den la rosa gorria pailaso sudur gorri batengatik aldatuko balu. Horrela denok egingo genuke barre. Eta ez berak eta bere alderriko baroi apoltronatu traidore eta iltsaile hoie. Bukatzeko hartoaren mutikoa dioten bezala, que entreguen la S y la O de sus siglas. Pedro Sánchez sobres Como el caso cooperación, robar a los pobres, ya yo les da igual, no tienen conciencia ni moral, lo que tienen son amiguitos en el poder judicial, se creen con impunidad para hacer lo que quieran, como Strauss Kahn violando a camareras y no pisarán la cárcel que va, la cárcel es para el que protesta y para el que roba pan, y eso es tan real como que en España hay torturas o como que Aznar tan solo ha follado oscuras, violencia estructural es tener que llorar por Isabel Carlos Mientras el pueblo busca en la basura Pena ninguna, es mala suerte pepero Como usar Blablacar y que conduzca Carromero Un patriota es cañamero y no Sergio Ramos o Nadal Patriota es quien defiende a su pueblo y no a su capital Y lo demás es pose, pura pantomima Como el discurso progre de Eduardo Madina Regenerar el PSOE, que no finjan Que se disuelvan y entreguen la e S y la O de sus siglas Y que dejen ya de buscar el gobernar Para después forrarse dentro de empresas Como el señor X de los galengas natural o el carnicero de Atocha dentro de Endesa. Y mientras el pueblo parece que sufre amnesia y vuelve a votar a su verdugo. Por ello hay que quitarle la anestesia, porque solo el pueblo salva al pueblo, está seguro La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos. Es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, sí. Es socialismo, antifascismo, expropiación. La puerta abierta a la riqueza de los cerdos, pero cerrada al buscavidas y al peón. Guerra entre clases, paz entre pueblos, sí. Es socialismo, antifascismo, expropiación. Los tiempos cambian. Y no es igual que antes hacíamos nuestra voluntad. Una negativa no es un gesto amistoso. Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de Nueva York, los debe ceder y que otros los aprovechen. Debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura por el servicio. Después de todo, no somos comunistas. <laughs> Zitu musika Haupa, peña! Inizitu musika elkarteko urrengo irratizaio honetan unailekerika ongo da zuekaz, ni bai, ni, ni, ni, ni, Eta hemengo tartenetan, betiko moduen musika tartenetan, eskeniko txuedaz inizitu musika karteko barriek. Eta gaurko honetan e, gauze berezi bat zuen txako. E, bueno, ba, lehenik eta bain esan behar dut txuedan da, ba, diskoagaz ja, por fin ja, gabizela azkeneko pintxeladak emoten, e, abestik einde dauz, grabeta dauz, da, dau de puta madre einde, falteakuna da, eh, ba hori, e, eh, diskoan diseinu bera, ba, simaz, e, eh, neurriek hartutea eta bidaltzea diskografika batera, eh, diskografika, ez, e, promotora batera, edo ez dakiz handitzen den. Eta gero, ba, simaz, un artean manatu, e, gongo direz barruen sakatu, euskalituz, otuz eta gudaize taldeak, Bia talde bakoitzeko, eta, bueno, laster ekingo zu eskure. E, bueno, beste alde batetik, ba, gure sakatu taldea, katara zeuela indala denpora bat dizka bat, bere kabuz, bere aldetik, eta, ba, bueno, ba, hemen errepikatzen dut betiko, ba, hortxe zuela, bo, tope ez dakit dakin honen salgai, bai, zuet topeu, topeu, lasai, topeu. E, sakatu dizka, E, betiko moden esango dutxuet, ba, eko gula korreo bat, gure ba osue, ba, iruzkin bat ema bidali eta olango gauzek, ba, <laughs> inizitu arroba gmail.com, .com, barkatu, inizitu zetagaz musikalkartea arroba gmail.com. Ba, bitu, ba, hortxe, por ejemplo, aldo zuena hain da, ba, sakatu un disko gure ba bidaliko bidali bat horra, eta ba, paseko dotxuet e, euren kontaktu edo ostean ba, urrengo astean eh, esango dotxuet sakatun korreoa badazpa me <laughs> bai, eske, karo, gauzekin bardi esan da Bueno e, nire urrengo puntu gai ordenan direz iruzkinek bai eske ez dakit ze hosti esan hain neuen egin doanean gai ordena iruzkinekaz e, así paseko naz urrengo esatire, directamente Gaurkoan, Jonu, eh, etorriko dauna ez eh, fizikamente, ez duzu bere hau txantxungo, ze pena bat da, bai eh, ezin izin torri. Beste baten, prometiute, ekarriko dugu ona eta joko dugu zuzenean, zuzeneko musika beti dalako beroa ez da. Bueno, ba, geurkoan eh, eskainiko eskeniko eskun abestie, gambarako liburu da, eta ba, gitarra lagundu ba, bere ideiak eta ametsak musikaren bide adierazten deuz, jonuk. Abeste honetan, gamarako liburua, e, ideien apologia egin gure dozku, e, eta berak dionez, bazken ba, finean, ideia barik bizitzak ez dauka zentsurik, eta mundu hau aldatzeko daukagun armarik onena da. Beraz, bere esanak diesen moduen, ideia izan bedi, eta hemen zuekaz, gambarako liburua jonu kantautorean eskutik. you titulua Izenik gabekoa zen Gauta egun eta bihotza Taupataz bizirik Malkoak begietania Malkoak Ia lo ez diki Lehen gorri aldean galderan Bizitzeko iluzioa Ideia eta noina arritzen da Aziera eta maiera kostatzeko Aizea jarnazteko Ireidik ez badago Erri amaitatzeko Izkuntza bastatzeko Ireidik ez Ireidik ez badago bere Azterrako zatzeko Aizeak hartazteko Ideirik ez badago Herri amaitatzeko Izkuntza daztatzeko Ideirik ez badago Bizizan Bizizan zertalako izan zertarako Bizi izan zertarako Bizi izan zertarako Lause izin da Jonun Gambarako liburu abestie. Jonun kantautorean Gambarako liburua abestie. Ah, Barrio esan dut bazpadan. E, bueno, espero zuen gustuko izitea, da... Da hori, esan moduen, ba, saietuko naz beste baten jonun ekarten, e, abesti baten ba jo desan, hemen, e, zuzenean edo, ba, ba hori, zuzeneko hori mantentzeko musikan, ez da? Eta bueno, ba, hemen amaitzeko ipiniko dut gudaize taldeak joten dugun eh, abesti bat, e, gurea da. Eta bueno, ba, baten e, eh, txan egon intzela, ba, okurri, okurri duetan gitarra elektrikoa sartu ordez, gitarra akustikoa sartutea, eta ba, hori, abesti hau nik egin dut, nik jo dut hemen, e, nire kabuz, ez deko gudaizen <laughs> baimena indoazen kagadak eiteko. Bai, esan dozti, e, ba hori, e, marketea nire bertxina, nire bertxina dela abesti honena. Abesti gurea da, eta ia guztetan jatxuen, hasi que abesti gazamaituko dugu gaurkoa. Gogoratu, inizitu musikal karteak beti astelen guztietan iten dugula sortxiter dietan gaztetxean, galdakako hortuondo gaztetxean, Gure asamblada guztiek, e, gugana horbildu asarien gure dozuena komentetako gure korreoa behortxe deko zue, inizitu musikalkartea arroba gmail.com eta Wix plataformako horrien bai, gure talden informazioa argazkiek daulango kontu guztiek.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 Adiagon, askea. Pasade urtarriak emeretzean malabida.com sareko aldizkarian frikinari buruzko artikulu bat agertu zan. Testu benetan interesante izan zan eta horren inguruan egingo dugu berba gaurko seinale askea. Frikin. P-H-R-E-A-K-I-N-G e Ingelesezko frik itza, monstruo, baina lehenengo letra F aldatuta, eta honen ordez PH idatzita. Mix bat egiteko fon hitzarekin telefono Frikin, telefonoak jakeatzeko praktika da, edo izan zen, ordenagailu pertsonalak asmatu eta ugaritu aurreko garaian berrogeita marreko hamarkadan asmatu edo deskubritutako teknika batzuk. Gero, irurogei garren, irurogeita mar eta larogeiko hamarkadetan zabaldu eta garatu zirenak. Deiak doainik egiteko teknikak ziren batez ere. Hacker praktikaren aitzindari izan zen freaking fenomeno hau. Telekomunikazio sareen ikerketa eta aprobetxamendua ere izan zen azken pinean. baina baita aspektu etikoan. Friker hauek, korporatiba handien etxaitzat zeukaten euren burua. Gerora, pc eta interneten zabalkuntzarekin frikin fenomeno hau gutxitzen joan zen ia desagertu arte. Baina nola hasi zen hau dena? Mila bederatzireun da berroita bederatzean, Joe and izeneko mutiko bat jaio zen. Itxu jaio zen eta entzumen absolutua izeneko gaitasun bat garatu zuen umetatik. Entzumeen absolutoa, nota musikal bat identifikatu eta kantatzeko gaitasuna da. Zehatz afinatuta, baina inolako erreferentzia barik. Memoria auditiboarekin lotuta dagoen gaitasuna da. Gaitasun horri esker deskubrimentu garrantzitsu bat egin zuen. Pelikuletan ikusiko zenuten, zelan oso antzina telefono dei bat egiterakoan, telefonia zerbitzu batetik pasatzen sala deia, eta operadore batek esku egin zuela konexioa. Gerora lan hau automatizatzeko, soinu batzuk, frekuentzia batzuk, tono batzuk erabiltzen ziren. Deiak egiterakoan, zenbakiak markatzerakoan, entzun daiteke. Bueno, ba, mila pederatzen honda ba mazazpian orain oraindik zazpi urte zituen jou ingresia gaztetxoak, erdi kasualistatez gauza oso kurioso bat deskubritu zuen tono zehatz bat jotzerakoan, adibidez txistu egiterakoan, 2006-eun ertsiatako soinua egiterakoan, eta hori izango zen mi agudo bat, maso menos, orduan, AT ante telefono kompainiako langilea bazina bezala erabilia alzen duen telefono hori, en modo operador. Eta, claro, besteak beste, deiak gratis egina alziren. This Joy Bubelers izena hartu zuen gazteak, eta bera konsideratzen da frikin kulturaren aintzindari. Eta modu batean esan da hacker kulturaren aintzindari, beraz. Klaro, ulertu behar da, kultura honetako kideek telekomunikazio sareen inguruan ikasi eta gehiago jakiteko naia konpartitzen da bela. Nila bederatzi horretan irurogeikoa Whistler izizena jaso zuen, eta unibertsitatean dolar baten truke distantzia luzeko deiak eskaintzen zituen. Dirudienez, e, garai hartan, estatu batuetan distantzia luzeko deiak oso garestiak ziren. Zona batetik bestera dei egitea batzutan alboko herrido auzoa deitzea zen, baina lujo bat konsideratzen zen, guztiz desproporzionatuta. Bueno, ba, imaginatu tipo bat unibertsitatean, dolar bat ematen diozu, eta zuk nahi duzun telefonora deitzen du, txistu eginez markatu ordez. Eta deia, ez daela kompainia telefonikoari ordaindu behar, vamos, pasada bat. Dirudienez, bel kompainiak mila bederatzireun da sortzean deskubritu zuen, eta bere jarduerak monitorizatu egin zituen ilegalmente. Eta FBI agentziari pasazizkion fo, eh, proba hoiek. Ere txean redada batekin zioten eta vandelismoa leporatu zioten eta frikin egiteari utzi zion betiko. Baina hori gertatu baino urte batzuk lehenago, Google Joik, John Draper izeneko tipo bat ezagutu zuen. John Draper beste pertsona oso interesante bada. Umea zenean irrati emesora pirata bat eraiki zuen etxean, bere aita militarrak ekartzen zituen komponente eta aparatu deskartatuekin. Total, lagun baten bitartez Bubble Joy ezagutu zuen. Bubble Joyk 2000 erzioko trukoa saldu zion John Draperri, eta are gehiago azaldu zion. Garai horretan, Capital Crunch markako zereal paketeetan Jostailuzko txistu bat oparitzen zuten, eta txistu horrek e, soinu berezia egiten zuen, ez? Ze soinu, ba, 2000 erzioko mi nota hori. Efektibamente, sereal batzuekin etorritako jostailoarekin telefonoak jakeatu ahal ziren. Hemendik aurrera, John Draperrek Crunch kapitaina ez hartu zuen eta freaking fenomenoan murgildu zen gero eta gehiago. Freaking mugimenduko kideek telefonia sare eta teknologia ikertu, ulertu eta aprobetsatzeko era guztietako jarduerak bolutzen zituz ikusten. Arreta handi zentzun eta aztertu tekla bakoitzari dagokion tono edo soinu bakoitza. Telefonia konpainien manual pribatuak lortu eta irakurtzea. Instalazioetan sartu eta euren telefonoak enpresako sadera konektatu eta hainbat dispositibo elektroniko asmatu eta eraikitzea. Adibidez, switch jokin edo tono markadoreak. Teklatu barik markatzeko balio zuten. Crunch kapitainak Blue Box izeneko dispositiboa asmatu zuen. Egiatan oso aparatu simplea zen. E, aparatu honek badauka bosgorailu bat, eta hori telefonoaren mikrofonoaren parean jartzen da. Blue Box dispositiboak lehenengo egiten duena da 2006-eun erzioko soinua emititzea. Eta gero, Blue Boxean telefono zenbakia markatzen da, eta mikrofonetik eh, zenbaki bakoitzari dagokion tonoa emititzen du aparatoak edozein telefonotik, adibidez kabina batetik, edozein telefonotara deiak gratis egiteko balio zuen. Invento honek berez irabazi zuen ospe pila bat, baina gainera, Bell Systems telefono konpainiak gauza bat egin zuen onelako aparato gehiago eraikitzea errastu zuena estatu batuetan zea. Mila bederatzi duen lauan, manual tekniko sakon bat publikatu zuten, eta unibertsitateko liburutegietara ere heldu zen manual hau. Alde batetik, eh, bertan asaltzen zen, ba, mm, enpresak dirua irabasteko asmoz, aukera merkeena, ba, dial tono horiek eta ahotsa kanal berdinetik bidaiatzea zela. Hau da, tono eta soinutxo berezi hauek telefonoaren mikrofonoan egitea nahikoa dela dial datuak bidaltzeko eta aukera desberdin batzuk aktibatzen. Eta manual horretan, gainera, frekuentzia bakoitzeak zer egiten zuen ere detaiatzen zen. Ameriketako ingenieroen artean manual liburu hau oso ezaguna egin zen. Gaur egun, Bell System kompainiak manual hori publikatzean akatsa moduan nasaltzen da. Desde luego, ikuspegi kapitalista batetik, non patenteak, sekretu korporatiboak, propiedad intelektual eta antzeko terminoak nagusiak diren, ba bai, badirudi dokumentu hori publiko egitea kagada bat izan zela. Baina dagokion perspektiba eman behar saio asunto honi ere bai. Garapen teknologikoa, beste zintzea batzuekin bezala izan zen urte askotan. Zer pasatzen da geologo batek zerbait deskubritzen duenean? Sekretupean gordetzen du? Ez, publikatu egiten du deskubrimentua eta beste geologoek badaukate eskubidea eduki hori erabiltzeko, frogak errepikatzeko. Eta inkluso, esperimentuan variazio bat egiteko, hori ezagutza librea da. Bueno, ba, Bell konpainiak gauza bera egin zuen eta kopia bana unibertsitatera bidali. Zein da akatsa orduan? Akatsa bakarrik ikusten da perspektiba kapitalista batetik. Joy Bubelerrek bere etxean redada bat jaso zuen. Crunch kapitaina mila an da mabian atxilotu zuten ere bai kompainia telefonikoen kontrako fraudea egotzita. Urteak zeramatzan bere Blue Box famatua saltzen. Baina baita norberdeak eraikitzeko, ba, aparatoren planoak publikatzen, modu librean. Total, bi hauek poliziaren kriminalizazioa jasan behar izan zuten, Gaur egun hauek egiten zutena oso romantiko eruditzen zaigu, baina hor kokatzen doguz legearen bestaldea. Horiek egiten dutena delito bat zen. Aipatzen ez dena da zenbat baldintzatu duten aktibitate deliktibo horrek egungo merkatu teknologikoa. Izan ere, Crunch kapitainak bere Blue Box eta planoak erakutsi zizkion adibidez Steve Wozniak ere. Wozniak, ibm lan egiten zuen ingenieria zen, eta bien bitartean, etxean, ba, hackerra. Bere kabuz ordenagailu pertsonal bat eraikitzen ari zen, nahiko merkea izango zena. Gerora, bere pizukideari ideia bikaina iruditu zitzaion prezio nahiko asekiblea zuten ordenagailu pertsonalak eraikitzea. Hobeto esan da, ideia bikaina iruditu zitzaion, Bosniakek eraikitako aparatu hori komerzializatzea, saltzea, errentagarri egitea. Bien artean, konpainia bat sortu zuten, Apple Kompainia. Wozniak ingenieroren ideietaz aprobetsatu eta zentzu komertziala eman ziona, Steve Jobs ezaguna izan zen. Enfin, esan bezala, Crunch kapitainak bere Blue Box eta Planoak erakutsi zizkion adibidez, Steve Wozniak iri. Eta orduan ere, Steve Jobsen aportazioa izan zen hori komertzializatu eta jendeari saltzea. Horrela hasi ziren Jobs eta Wozniak, horrela finantzetun zuten bere lehenengo Apple One konputagailu pertsonara. Sin mas, aipatzen dut, ba, hor badagoelako kontradikzino galanta ez? Frikin bezalako jarduera kriminalizatu egiten dira, baina bien bitartean frikin egiteari eskerra hasi ziren konpainiak, orain monstru erraldoiak dira, kapitalismo bortitzaren ikurrak. En fin, amaitzen joango gara. Malavida.com aldizkariko artikuluan, Estatu Espainoleko frekin mugimendua ere aipatzen da amaier aldean. Zehozer aipatzearen, ba, estatuan mugimendu hau oso berantiarra izan zela. Laro gita marrekoa markadan zehar ugaritu eta zabaldu zen, eta hainbat talde ere sortu ziren. Bi handienak aipatzen dira artikuluan. Alde batetik, Kompainia Freaker Nacional de España, CPNE, eta beste aldetik, The Den of the Demons, TDD. Artikulan epatzen denez, talde hauen etxai nagusiena Telefonika konpainia izan zen, eta besteak beste, dei fakturak Telefonika ordaintzea lortzen zuten. Bi hauek mila bederatzen da larogita masazpian sortu ziren, baina gero bi mila urtetik aurrera, frikin mugimenduak gainbera izan zuen mundu osoan zehar. Ba, alde batetik, hacker mugimendua sendotu egin zelako, Bestetik, ba, tarifa planak ere ugaritu zirelako, eta ba, telefono mobilen eraginez, ba, teknologiak evoluzionatu egin zutelako ere bai. Eta horrekin batera, presio polizialaren eraginez ere. 2000 urteko urtarrilean milenium operazioa gauzatu zuten, eta berroita amabos pertsona atxilatu zituzten estatuan, estafa kontinuada egotzi. Bueno, historia apur bat egun gara komentatzen gaur, oso interesantea benetan aktivismoaren jatorria argitu dugu apur bat, eta zelan egon diren pertsona batzuk, jakintza teknologiko sakonekoak, beren ezagutzak erabili izan dabenak konpainia handien aurka borrokatzeko, eta normanakoak gero eta gehiago empoderatzeko. Alaba, espero zueri be interesante iruditu izana. Ni banoa beste seinale aske bat prestatzera. Baina, barazki bizidunak ez da amaitu, hasi jarraitu gurekin. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano y la situación de represión que viven las comunidades zapatistas. Oigamos la voz de ellos. En Chiapas se está viendo un fuerte recrudecimiento de la guerra contra las comunidades indígenas en resistencia, una guerra que con poquísimas y notables excepciones no está siendo cubierta por los grandes medios de comunicación. Es una guerra con muchos frentes de ataque, el militar, el jurídico, el paramilitar y el económico, y en la que participan los gobiernos federal y estatal, el ejército, la policía, diversos organismos oficiales como la reforma agraria y el medio ambiente, y un número de grupos paramilitares y las grandes empresas. A un montón de ganaderos, unos en las margaritas, otros en Altamirano, y a la selva la candona se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante al general castellano. Otro de los graves problemas que enfrentan las comunidades zapatistas es la actividad paramilitar, así como acciones indirectas del gobierno para desestabilizarlas. Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, explica. La segunda cosa que están sufriendo es el hostigamiento por parte de los grupos paramilitares. Yo creo que hay un grupo paramilitar, el más fuerte, que es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, lo que es la OBDIC. Lo que están haciendo es entrar a las comunidades, buscan que la gente ingrese a esta organización y lo que están haciendo es entregar dinero. Entregan 20 mil pesos a cada gente que es zapatista para que se salgan del STLN y se pasen a esta organización. Y hay comunidades que por supuesto que han aceptado eso. Y por el otro lado, hay también grupos armados en otros lados, por ejemplo, en San Andrés, está el municipio autónomo San Andrés Acamchén de los Pobres y el municipio de Magdalena de la Paz. Entonces alrededor de este territorio hay un grupo armado que se llama como Frente Juvenil solamente, es miembro del PRI y es un grupo católico carismático de la misma corriente católica donde participa Vicente Fox. Es, son de los grupos de poder que se articulan con un sistema de radios de comunicación. En el caso de San Andrés hay 45 radios distribuidos en las comunidades, donde quien recibe toda la información de lo que pasa eh, eh, en todas las comunidades es la presidencia municipal priista y esa presidencia municipal se lo pasa el ejército. Entonces hay un sistema de vigilancia hacia las comunidades zapatistas. También los proyectos productivos que mete el gobierno federal, Luis H. Álvarez, que es el comisionado para el diálogo y la negociación por parte del gobierno de Vicente Fox, como no hay ningún diálogo, a lo que se ha dedicado es una campaña de desestructurar las bases de apoyo zapatistas para entregar proyectos productivos y, ir con la gente y decirle salte del EZLN y te vamos a dar dinero, te vamos a apoyo, proyectos, etcétera. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues la semana pasada entregaron alrededor de 270 celdas solares para las comunidades que no tienen energía eléctrica este, en la realidad precisamente. Y todo este trabajo pues lo están haciendo en esa lógica de contrainsurgencia. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org. aquí estamos nosotros, los muertos de siempre, muriéndonos para vivir. La lucha sigue, Zapata vive, aquí no se olvidará. Que el mundo sepa, siglos de opresión serán ahora tierra y libertad. Que el mundo sepa Dios, de opresión serán ahora piedra y libertad. ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Viva Zapata, cabrones! the a la calle, que el mundo sepa, siglos de opresión serán ahora tierra y libertad. Que el mundo sepa, siglos de opresión serán ahora tierra y libertad. Viva Zapata, cabrones. Viva Zapata, cabrones. ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Cabrones! Eh, ¿Está gustando su Nestlé Chocolate Marca? Bai, esagutzen dut, oso goza dago, gainera. Eta zeiritzi daukazu txokolate horri buruz? Bueno, txokolateari buruz oso gozo dagoela, baina markari buruz, ba, bueno, enteratu naiz azken aldean agartu diren albisteak eta eta bai, ba, umeak esplotatzen dituztela, zen inguruan pentsatzen dut, baina, bueno, ba, pentsatzen da gaur eguneko marka handi guzti horiek berdinak egiten dutela, eta gauza da guk horren kontra zer egiten dugun, ez? Azkenean asko kritikatzen ditugu une oro, baina gero kontsumitzen jarraitzen ditugu. Orduan apur bat da betiko leloaren betiko leloa eta gure hipokresia propioa gizartearena eta bakoitzarena. Nesle enpresa o Nesle marka ezagutzen dozu? Eh, bai, noski, Eta zer iritsi deko zuban eslen ganean, o su empresa, enpresa honen inguruen? Pues, pues bueno, así saber lo que es saber mucho, no sé, de la, de la empresa. pues así, eh, pues de, alguna cosita y de que he podido ir leyendo y demás. Pero, bueno, sé que eso que en apariencia no es una, una marca que, que, representa ¿no? pues esa, esa familia y esa ¿no? pues una, un bienestar y una alegría, por así decirlo. Y, y bueno, y poco más, vaya, eh, sé también que está estuve en México y, tuve, conocimiento de que eso, de que estaban comprando por allí un montón de, pozos de agua. Y, bueno, sé que eso, que anda, que anda eso, que es, una empresa que eso, que también eso, anda explotando y anda, y anda pues eso, sus turbios. Zuk ezagutzen duzu Nestlé Txokolate marka? Bai. Mhm, eta, eta ah. ze iritzi daukazu horren inguruan? Ba, txikitatik ez eta Eta gehien bat, bekin mm, zen, oso suabe gozoa zela, baina azken momentu hauetan entzun dut gauza, eh, arazo batzuk daudera bere produkzioarekin, umeekin eta horrelako gauzekin. Entzun da bakarrik dut horrelako gauzak, eh? Mhm. Orduan, eh, entzunda daukazu, eh, produkzioan umeekin lan egiten dutela. Eta ze iritzi daukazu horren inguruan? Ze iruditzen zaizu umeak egitea lan Nesle eh, kompainiaren txako? Edo non kompainiaren txako. Lan egitea umeak nik uste dut zigortu eta zigortu inbarko zena. E, horretaz aparte, umeak bakarrik egin behar daurie, bere bete beharra izan behar da jolastea. Eta jolazen bitartez ikastea eta heltzea.? Mhm oso ondo. Eta amaitzeko, eh, jende askok ez dakin Nestle konpainiak bere produkzioan umeak erabiltzen dituela. Zuk zergait ikusten duzu jendeak ez dakiela hori? Hori eskutatzen da, delako. Ze, ni neuk be oso gutxi entzun dut horren inguruan. Eta ez deurie zabaldu notizia hori edo sakondu, eta nik uste dut hori azkenean ostondut egoten dela. Uh hondo Oso ondo, eskerrik asko, beste zeuser, esateko? es eh, aparte de lo de los pozos de agua, ¿sabes algo más sobre Nestlé o en algún tema más turbio que se haya metido en algo? Es bueno, eh, con, con, los animales creo que, tampoco se, se portan muy bien. Pues eso, tema de experimentación animal y demás. Y algunos productos creo que retiraron del mercado ahí porque tenían carne de caballo o así. Y luego pues eso, pues no sé si tema de, de deforestación y, así por, Indonesia creo que aguantaban también. Sí, bueno, de esto te quería comentar porque algo había leído yo a cuenta de que están metidos en temas de deforestación para conseguir aceite de palma o alguna historieta de estas. Y claro, para plantar esto pues deforestan y, pues están ahí la gente de protectora del orangután pues diciendo de cómo se están comiendo los bosques donde vive el orangután y bueno, pues están destruyendo el hábitat natural del animal. Zuk ezagutzen duzu nesle txokolate marka? Bai, bai, ezagutzen dut. Eta ze iritsi daukazu? Bueno, ba, ez daukat iritzi oso ona. Gehien bat egiten duzten gauzen gatik beste herrialde batzutan. Uh Efectivamente, zuk adibidez, badakizu nesle kompainiak eh, produkzioan adibidez erabiltzen dituela umeak lan egiten? Bai, bai. Eta bai, iritsi bai. iritzi daukazu? Bueno, ba, ez nago horrekin ados. Badaude batzuk esaten dutenak, ez? Hori, elogio al trabajo barato, esaten dutenak Umeak hobetu daula horlako lanak egiten beste gora baten baino, baina ez nago ados horrekin. Azkenea, bueno, justizia sozialaren alde egiten badugu ez da dena ekonomia. Mm -hmm. Vale. Eh, beste zeuzer esateko Nesle kompainiaren inguruan, beste gauza txuren bat? Bueno, bai, bai, nik eh, eh, umen lanataz aparte ezagutzen ditut beste euren beste ekin eh, kuestionable batzuk, adibide zuraren privatizazioa eh, garapenean dauden herrialdetan, garapenean daudena esatea ondo badago ere, baina bueno, uraren privatizazioa edo e, adibidez e, esnea hautsa esnea hautsa saltzea ere bai Afrikako herrialdetan horrek eukindituen dituen konsekuentzia importantekin ura ere bai erabiltzen Eta horrela hainbat gauza, bai, bai, nesle esango nuke gaur dela transnacional gaiztoen eta mhm. Jende askok ez dakizki gauza hauek, eh, ez daki produkzioan egiten dituzten praktika hauek. E, eh, zergaitik uste duzu jendeak ez dakiela hau guztia? Bueno, nik uste dut askotan ez dagoelako medietan komunikazio sakon bat honetan, Baina gero beste parte baten jenteak igual sakonean hori ez daki, baina adibidez erropen e, ustearen sektorean bai ezagutzen da mendebaldean ze kondizinotan dauden. Gero kontua da ze soluzioa ematen saion horreri, ez? Eta askotan guk mendebaldetik usteguna da ba, gure konsumo responsable batekin lortu alduko dugula euren egoera hobetzea. Ba, horre bai debate handia dago. Osea, nik askotan uste dana da, ezagutza falta eta ezagutza dagoenean ba, ere bai ze alternatiba edo ze, ze erantzun eman aldean ere bai hor falta dira hor bat imaginarioan posibil, aukerak mm -hmm. e, guk dugu, zeu zer nahi duzu gehituzuk? Bueno, ba ez, bueno, ez da pentsatu nuke, baina bueno, ba, desle moduan bado beste transnacional asko, ez? eta transnacional hitz da dator hori, ez, estatuen gainetik dauden eh, enteak direlako Orduan, ba, bueno, ba, zabalduko nuke beste debate bat, ez? Dela, e, nola, nola, borrokatu edo zer egin problematika globalen aurrean. Osa, erantzun lokalak eskalatzea edo ente supranazionala problematika globala erantzuteko. Baina, bueno, debatea izten dut. Vale, eskerrik asko, parte hartze gaitik, eta aurrengo baten egon gara. Vale, eskerrik asko zuei. Oso, amaitu dugu gaurko programa ere bai, beste exitazo bat barazki bizidun oran, eta bagoaz, e, gauzatxo bat aipatzeko, joan aurretik, bueno, ni eta eneko oso posik gaude, aspaldiko partez e, entzun izan direlako gure tartetxoak, bai, azteko retrakasaria, impresionante gonda gainera, Eta baita, ba hori, seinale askea, espero gustatu izana, uste dut merezi zuela. Eta hori, oso pozik gaudela, dela, así que badakizu gure programa beti dira kalitatezkoak, batzutan sorpresitarekin ere bai, así que etza galdu eta egongo gara. Agur. que me transformas bajo tu poder dejo mi existencia terrenal como el ave que abre sus alas bueno va ba, maitu da por rusalda oingoan be Ba, besterik, bai, ba, anime hue irrati libreak entzutera, olako programazoak entzutera be bai, ez? Ze hori da irrati libreak egiten duela, olako programazoak eta e, gonbidatu bai hortzunduko gaztetzera martitzenetan elkartzen garenan etortzera, eta baita irola irratia entzutera eta irolara iralan dau, eta bertara joatea. Eta oso oso ondo paseko duzu ez, hemen babeti gauz merendolakaz, zerbezatxuekaz, eta egia esatiko oso ambiente hona goten da, así que dan oso eusio Bueno, ba, datorren aztera arte. Ignorantes lentes mantienen oculta. Tú que eres en mí me marcas en cada faceta Tú que me conectas y devuelves a la tierra Eta bueno, ba, birratxo negaz eskuen Betiko moduen, hemendik elkartasuna eta besarka bat Sistema ustel da sistrin honen kontra borrokatzen dozuen guztioi Besarka da bat bebai, hor kartzela tan hori bebai Lima, gogoan zaitugu Eta betiko moduen, ama, maite zaitut destino marcado por la luz de luna. Incontrolable tu fuerza como tú ninguna. Descubrimiento de otro cuerpo, otra mente, otra alma. Es tu energía la que purifica y a mi cuerpo sana. Eres misterio, para muchos inexplicable. Condenada en una sociedad que adora la sangre, qué ironía que te obliguen a no existir cuando tú eres en sí la vida y todo proviene de ti. Eres testiga de nuestro poder y de nuestra fuerza. Ciclo de la vida que nos limpia y nos renueva prueba certera de que estamos vivas. Nos enseñaron a odiarte, pero hoy cambia la perspectiva. En la oscuridad quieren mantenerte presa, pero nadie puede detener tu naturaleza. Tu inspiración es conspiración secreta. Nos quisieron controlar, pero hoy las brujas andan sueltas.